Hey, ando más tranquilo, a tu novia le gusta mi ritmo. Ah. Se quiere escapar conmigo Van a ver cómo toco en vivo. Ah. Le gusta como aquí yo sigo, me dice cómo está contigo. eres güey y tan aburrido, me siento como Al Pacino. Ah. Controlando las nenas, pidiéndome mucho más. Yo las ya Con el flow que viene espacial Y juego en instrumental Con el ritmo empiezo a soñar Me siento bien fenomenal Ahora sí vamos a pistear La nena me empieza a guiñar Vámonos de la fiesta ya No soy carpintero y la clavo donde quiero Ah, que soy divertido es que mami nació en enero Ey, puedo ser tu novio puedo ser tu compañero Para ah, Pa' que te proteja de lo malo y de lo bueno de lo malo y de lo bueno, nena House tracks, mami, como siempre. Kington. Yeah. Sí que, ah, sí que, ah. Ya, yo me salto comerciales, yo me salto todas la anuncio. Quiero ser mi propio jefe, quiero ser mi propio adulto. Que me cueste lo que cueste, nada me va a salir bruto ah lo que me ofrece y los secas son los tuyos. No me digas que tu amiga es la que puse de rodillas cuando el novio no la quiso por andar de niña y niña. Por eso ahora me culpan de traidor y mal amigo. No es mi culpa que ella quiso saber lo que es bueno y fino. Uy, que me uy, uy, que me uy, uy, que me uy, uy, que me uy, uy, que me uy, uy, que me uy, uy, me uy.